նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Ստեփանակերտում կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճարի շինհրապարակ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական լիստը։ Տարեց տարի շենանում է Վանազուր համայնքը։ Դրամբոնում ավարտվել են համայնքապետարանի եւ հանդիսությունների տան վերակառուցման աշխատանքները։ Մոսկվայում կտեղադրվի Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ավարտական փուլում են Ստեփանակերտում կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի շինարարական աշխատանքները։ Նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 11-ին այցելել է Շինհրապարակ եւ ցանոթացել իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Նախագահային ուղեկցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, պաշտոնատար այլանդինք։ 2040 քառակուսի մետր տարածքում նախատեսվում է կառուցել զբոսայգի։ Ինչպես ասաց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ամիսներ անց մայրաքաղաքը կունենա երկար սպասված տաճարը։ Երահարկե զվարթնոցատիպա իր կոնստրուկցիայով, բայց արտակնապես խորշերը որ նայեք, Ռիփսիմե վանքն է հիշացնում։ Երկու մեր գեղեցիկ տաճարները ձուլվել են մի տաճարի մեջ։ Երկու գլուխ գործոց հայկական ճարտարապետությունը մեկտեղվել է։ Հոկտեմբեր 1-ին, որ ծրագրում էինք, տարածքը չհասցրեցին, նոր գործեր բացվեցին, եւ այս ամենը խճողեց գործերում էր։ Քաղաքաշինության նախարարի ուղեկցությամբ Բակո Սահակյանն այցելել է նաև Այվազովսկի եւ Սարոյան փողոցներում կառուցվող բազմահարկ շենքերի շինհրապարակ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների ղեկավարների աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովային քննարկումներում դրական եզրակացություն ստացած օրինագծերի վերաբերյալ մշտական հանձնաժողովների նախագահները տվել են բարձաբանումներ։ Ազգային ժողովի նախագահի ներկայացմամբ առաջիկա հերթական նիստի օրակարգում այսօր տեղի ունեցած ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի, արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովների նիստերում դրական եզրակացություն ստացած հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաև ոստիկանության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերը վերջինս փաթեթով ընդգրկվել են առաջիկա հերթական լիստի օրակարգում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 84-րդ հոդվածի համաձայն հերթական նիստում ըստ նախապես հաստատված ժամկետացանկի կքննարկվի նաև Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Խորհրդակցության անդրադարձ է կատարվել նաև ազգային ժողովի 8-րդ նստաշրջանում շրջանառության մեջ գտնվող օրենքների նախագծերին եւ դրանց քննարկման ժամկետներին։ Ամփոփելով աշխատանքային խորհրդակցության արդյունքները ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի 8-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 13-ին ժամը 11-ին։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին եւ երկրորդ հարցերը վերաբերում էին M Energo L եւ MRAV փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաներ տրամադրելու խնդրին։ Նշված երկու ընկերությունները հայտ են ներկայացրել հանձնաժողով էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրել է հայտերը եւ տրամադրել համապատասխան լիցենզիաները։ Հանձնաժողովի անդամ Նելի Արզումանյանի տեղեկացմամբ նշված հայտը ուսումնասիրվել է հանձնաժողովի կողմից եւ համապատասխանում է հանձնաժողովի ժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 53-ն որոշմամբ հաստատված կարգին։ Առաջարկում են Մռավ փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա 15 տարի ժամկետով եւ մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի կառուցման ժամանակահատվածով։ Հանձնաժողովի մեկ այլ որոշմամբ էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրվեց նաև Թարթար Էներգի Ինվեստ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Որոշման նախագիծը ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Մերի Սահակյանը։ Հանձնաժողովը որոշում է Tartar Energy Invest համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գետավան Զարդախաչ եւ Հաթերք համայնքների տարածքում Tartar գետի 801-ից 727 մետր գետահատվածներում Գետավան փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության լիցենզիա մինչեւ 2033 թվականի դեկտեմբերի 12-ը գործողության ժամկետով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 Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժինը ուսումնասիրությունները իրականացրել դեղերի շրջանառության ոլորտի ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության կապակցությամբ։ Այսպես արդյունքները ցույց են տվել, որ դեղերի շրջանառության ոլորտում ուսումնասիրվող 28 շուկայից 15-ում տեղի են ունեցել կառուցվածքային փոփոխություններ։ Բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանի տեղեկացմամբ նախկինում գերիշխող դիրք ունեցող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ որոշ ապրանքային շուկաներում կորցրել են նշված դիրքը։ Շուկաներում մասնաբաժնի նվազման արդյունք։ Ներկայացված տեղեկատվության համաձայն ֆարմացիա փակ բաժնի տիրական Էկոֆարմ առողջություն, Տաթև Վիկա, Սամապակ պատասխանությամբ ընկերությունների Վան արտադատական կոոպերատիվի եւ Քրիստինե Իսկանդարյան անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից մի շարք ապրանքային շուկաներում առանձին իրացվել է ընդհանուր գերի շոդիկ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրացման ծավալը մինչեւ 10%-ը կամ ընդհանրապես չի իրացվել։ Նախորդ ուսումնասիրությունների համեմատությամբ այս տարվա ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությունները մրցակցության առումով ավելի շատ դրական միտում ունեն, մասնավորապես։ Ներմուծում իրականացող ընկերությունների քանակը ավելացել է 14 տնտեսվարող սուբյեկտով կամ 58%-ով։ Դեղեր շրջանության ոլորտի իրացման ծավալը ավելացել է 442.7 միլիոն դրամով կամ 24%-ով։ Արցախյան ապետությունում իրացում իրականացող տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը ավելացել է գրեթե 3 անգամ, նախկին 20 սուբյեկտից հասնելով մինչև 55 սուբյեկտ։ Հավելենք, որ նախկինում գերիշխող դիրք ունեցող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ կորցրել են գերիշխողի իրենց դիրքը շուկայում մրցակցություններն ավելանալու պատճառով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ավարտին է մոտենում 2018 թվականը եւ տարբեր ոլորտներում իմի են բերվում տարվա ընթացքում արցանագրված ցուցանիշները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Ասկերանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը նշեց գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Արվիտ Ղուլյանը, շրջանում գյուղատնտեսական տարին եզրափակում են բավականին համեստ ցուցանիշներով, որոնք պայմանավորված են ինչպես բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններով, բնական աղետներով, այնպես էլ առանձին մշակաբույսերի մշակության աշխատանքներում արկա թերացումներով։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ շրջանի հողօգտագործողները ակտիվ մասնակցել են գյուղատնտեսական աշխատողի օրվա նվիրված բերքի տոնին, ինչը հնարավորություն է տվել ներկայացնելու ինչպես աճեցրած բերքը այնպես էլ իրացնել այն մաչելի գներով։ Ներկայում շրջանում ավարտին են մոտենում գալիք տարվա բերքի տակ հացահատիկային մշակաբույսերի աշնանացանի աշխատանքները։ Կատարված է 10200 հեկտար հերք եւ 7825 հեկտար ցանք։ Հատկանշական է, որ ավելի շատ ցանկ կատարվել է համայնքների վարչական հողատարածքներում, իսկ հարթավայրային ակնաթաղամասում ներկայում շարունակվում է աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքը։ Ինչպես նշեց Արբիտ Ղուլյանը, հանրապետության տարածքներում շահավետ է ինչպես աշնանացային, այնպես էլ գառնանացան մշակաբույսերի մշակությունը։ Շրջանում հողային ողջ ֆոնդը այնպիսի վիճակում է, որ առանց ցանկաշրջանառության եւ հողերի բարարտացման աշխատանքներ իրականացնելու անհնարին է բարձր բերքապահովել, իսկ ռոռոկվող հողատարածքներում առավել պահանջված են հողերի մշակության տեխնոլոգիայի ապահովման ուղղված միջոցառումները։ Արվիտ Ղուլյանի հավաստմամբ 2019 թվականին կշարունակվեն հանրապետության կառավարության կողմից նախատեսված աջակցության բոլոր ծրագրերը, Այժմ բաժնի կողմից ընդհանրացվում են հողօգտագործողներից ստացված կառնանացան մշակաբույսերի սերմերի պահանջարկի հայտերը, որոնց մեծ մասը կտրամադրվեն անհատույց, նաև կհատկացվեն հանքային պարարտանյութեր։ Այդ գիների ինչպես նաև առանձին մշակաբույսերի մշակության կաթիլային ռոռոկման համակարգի տեղադրումը եւս լայն թափ կստանա։ Մի խոսքով, պետական աջակցության բոլոր ծրագրերը կրկին նպատակաուղված կլինեն գյուղատնտեսության ճյուղերի զարգացմանն ու գյուղմթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ եւ բարերարների աջակցությամբ տարեստարի շենանում է Արցախյան գոյամարտի տարիներին բռնագաղ դապրած Հադրութի շրջանի Բանազուր գյուղը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտահաստիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Բռնագաղթի հետևանքով գյուղից տեղահանվել է 253 մարդ։ Ավերվել է 96 բանակելի տուն։ Դպրոցի, ակումբի, մանկապարտեզի, բուժական մանկաբարձական կետի, հասարակական նշանակության, վարչական շենքեր, հանդիսների տուն, տասնյակ անասնապահական եւ արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Արցախյան գոյամարտի հրադադարից հետո հնարավետության կառավարության եւ բարերարների միջոցներով սկսեցին շենանալ գյուղը։ Կառուցվեցին տասնյակ բնակելի տներ, դպրոցական նոր շենք, գյուղապետարանի եւ բուժկետի շենքեր, կապիտալ վերանորոգվեց հանդիսների տունը համայնքի ղեկավար Կամո Բուսայանի հավաստմամբ յուղը ապրում է իր բնական հունով։ Համայնքը ընդգրկուն է նաև ծորջուղը։ Ուրախալի փաստ է, որ համաճյուղացի բարերարը ձեռնամուխ է եղել ծորջուղի եկեղեցու վերակառուցմանը, փողոցների բարեկարգման աշխատանքներին։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ բարերարի հետագա աշխատանքները նպատակաուղղված են ծորջուղում նոր դպրոցական շենքի եւ բնակելի տների շինարարությանը, որը հնարավորություն կտա երիտասարդ ընտանիքներին վերաբնակեցնելու ճյուղում։ Մանուզուր համայնքում ենթաշրջանային ծրագրերի իրականացման շնորհիվ որոշակի առաջընթաց է գրանցվել թե անասնապահության, թե օգտագործության ոլորտում։ Արկա հողանդակները հնարավորություն են տալիս զարգացնելու թե անասնապահությունը, թե այգեգործությունը եւ թե խաղաղագործությունը։ Սոցիալական հարցերի առումով համայնքը լրությամբ էլեկտրաֆիկացվել է, կառուցվել է ներքին ջրատարածք, փորվել է արտիզան ջրհոր։ Գյուղի բնակչությունը հավատով է լծված ապագայի հանդեպ եւ իրենց իսկ աշխատանքով ամեն ինչ անում են շնացնել եւ բարգավաճ տեսքի բերել ջուղը։ Պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ Մարտակերտի շրջանի դրամբոն համայնքում ավարտվել են հանդիսությունների տան եւ գյուղապետարանի վերակառուցման շինաշխատանքները։ Այս մասին ասել է Դրմբոնի համայնքի ղեկավար Սուրեն Շաբոյանը։ Վերակառուցման աշխատանքներն սկսվել են 2016 թվականից, ամբողջովին փոխվել են շենքի տանիքը, դռներն ու պատուհանները, սալապատվել է հատակը։ Մեքենաների համար հատկացվել է կայանատեղի։ Առաջիկայում կբարեկարգվի նաև շուրջ 300 հոգու համար նախատեսված շենքի հարակից տարածքը։ Կառավարությունը հանդիսությունների տան համար տրամադրել է նաև աթոռներ, սեղաններ եւ սպասք, նշել է համանքի ղեկավարը։ Սուրեն Շաբոյանի խոսքով ավարտական փուլում են գյուղապետարանին հատկացված մասի վերակառուցման աշխատանքները։ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունից հետո նույնիսկ 30 տարի անց հարցը միջազգային հարթակներում չի բարձրացվել։ Այսօր մամլոասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանություններն այս հարցի լուծումը թողել են ապագա սերունդներին։ Հույս ունեն, որ նոր իշխանությունները նոր թափ կհաղորդեն 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության զոհերի խնդրի լուծմանը եւ նրանց կարգավիճակի տրամադրմանը։ Այլապես ստացվում է, որ Սումգայի թուն Բաքու Կիրովաբադում սպանվածները դարձել են խուլիգանական գործողությունների զոհեր, նշել է իրապապաշտպանը։ Ադրբեջանում շարունակում է այսպես ասած հայ ահաբեկիչ Կարեն Ղազարյանի դեմ դատավարություն անվանվամբ ֆարսը։ Դատն անցկացվում է Գանջայում։ Դատավարության ժամանակ լսվել են վկաների ցուցմունքները, այնուհետև Կարեն Ղազարյանը պատասխանել է իրեն ուղված հարցերին։ Կարեն Ղազարյանը մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, մասնավորապես կյանքի եւ առողջության դեմ հանցագործությունների, տնտեսական գործունեության ոլորտում հանցագործությունների, հասարակական անվտանգության դեմ հանցագործությունների համար։ Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանը գերեվարվել է այս տարվա ամռանը։ Երիտասարդը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ, սակայն դա չի խանգարում ադրբեջանական իշխանություններին նրան դիվերսանտ ներկայացնել։ Մոսկվայում քննարկվում է լեգենդար հայ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի հուշարձանի տեղադրման վայրի ընտրության հարցը։ Շանսոնյեի երաժշտական ստեղծագործությունները հնարավոր է շուտով հնչեն Զամոսկվորեչեում գտնվող Մոսկվայի երաժշտության միջազգային տանը, եթե հուշարձանը տեղակայվի հաստատության բակում։ Քաղաքի իշխանությունները դեռևս հարցում են անցկացնում բնակիչների շրջանում, թե որտեղ ավելի լավ կլինի տեղադրել Ազնավուրին նվիրված հուշարձանը։ Ինչպես հայտնել է Ռուսաստանում Ջևախքի Սփյուռքի նախագահ Աղասի Արաբյանը, Մոսկվայի քաղաքային դումայում հավանության արժանացել հուշարձանը մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղադրելու միտքը, սակայն հուշարձանի տեսքը որոշելու համար պետք է նախընտրվի համապատասխան վայրը։ Հուշարձանը պատրաստվելու է բրոնզից, քանդակը կկառուցվի հայ համայնքի միջոցներով։ Ազնավուրը ողջ մանկությունն անցկացրել է ռուսական միջավայրում։ Նրա ծնողները խոսել են ռուսերեն եւ նա շատ էր սիրում այցելել Մոսկվա։ Այդ հուշարձանը կդառնա ռուս-ֆրանսիական, ռուսայկական եւ ընդհանրապես բազմազգ բարեկամության խորհրդանիշ, նշել է Արաբյանը։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատնից Հայաստանի տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղեկացնում են, որ այսօր ժամը 14:30-ի դրությամբ եղանակային անվարի նպաստ պայմանների պատճառով Վերին Լարստանող Գուդաուրի Կոբի ճանապարհահատվածը փակ է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարև մտի անկամի 7-ի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան։ Տաքություն։